А ввечері подзвонив їй і сказав, захлинаючись від гніву і образи, Ти мені більше не доч. На що Людмила зухвало відповіла. Ну що ж, зате віднині я справжня донька України. Вона мене ніколи не зречеться, як і я її. Старий безродний ще й досі був міцної статури, густа сивина, смагляве обличчя з виразними карими очима і чорними бровами надавали його зовнішності, виразності і чогось неповторного. У ній була та вічна українська печаль і врода, над якою не мали влади ні істеричні стихії, ні стихії переконань і поклонінь. Він склав ордени і медалі в дерев'яну скриньку. Рево помітив серед них навіть свою жовтеняцьку зірочку із дитячою голівкою вождя, яка теж стала реліквією. Как пережить весь этот бедлам, сынок? Как выдержать врагов Отечества? Распачливо сказал старый. Я сегодня увидел лозунг «Коммуняку на геляку» и чуть с ума не сошел. Сколько это будет продолжаться? Він звів на сина сумні очі. Кричали дураки, что коммуняки довели народ до такой жизни. Да при коммуняках везде порядок был. Это же демократы, руховцы и бандеровцы жизнь нашу угробили. Все, что мы создали в трудные десятилетия. Не досыпали, не доедали, голод, разруху пережили. Ех, він зітхнув і скрушно похитав головою. Нужен Сталин. Он быстро бы порядок навел. Несколько миллионов расстрелял бы, кого надо посадил, воров уничтожил, работать всех заставил, а не торговать. Він вмовк, а тоді знову звів на сина благальні очі. В них був такий старечий туск і розпач, що Рево відвів свій погляд. Сынок, делайте все, чтобы вернуть родину. Мне нужна родина, союз советских социалистических республик, а не эта бандеровская суверенная. Мне нужен коммунизм, красный флаг, серп и молот, а не этот трезуб и желто-синий флаг. Я с ума схожу, когда вижу все это. Брал бы, топтал бы, сжег бы все. Верните мне прежнюю жизнь. Да я, когда умер Сталин, рыдал. Я и сейчас вижу тот день я готов на смерть идти во имя той жизни, которая была. Делаем, папа, все возможное делаем. Обкомы, райкомы работают, ЦК тоже руководит. Председатели совхозов, колхозов, директора заводов тоже наши люди. У нас есть своя стратегия и тактика. Конечно, негласное — довести народ до крайней бедности, чтобы он смел все это с лица земли и опять начал возрождать коммунизм, равенство, жизнь, которая у нас была. Москва руководит всем процессом. Будем шаг за шагом идти к Союзу, шаг за шагом, как паук плетет свою сеть. Вот так и мы. А когда все будет готово, объявим, что союз есть, а суверенной нет. Стратегия суровая. Был товарищ из Москвы. Обронил фразу, что тогда будет реализован сталинский план выселения украинцев из Украины. Тогда будет сделано то, что тогда он не смог. У них є з ким засіліть Україну. Рево осікся. Мов би вперше до нього дійшов зміст цих слів. Зиркнув на батька, той теж розгублено подивився на нього. Захвату цих слів не відчув. Мені нужен союз, повторив старий як заклинання. Я хочу пожить в своей родине, которую защищал от врагов и свято любил ее. Я написал, сынок, твою газету «Воспоминания». Хорошую газету ты делаешь. Читаю, и душа радуется. Я завтра, папа, еду с Лериком и Петрухой в два региона. Нужно проделать работу, чтобы они оба прошли в Верховный Совет. Когда на выборах победят коммунисты, все будет в порядке. Не переживай. Твой сын все делает, чтобы святое дело победило. Рево дістав з нагрудної кишені крихітний портрет Леніна із смужечкою прапора, з яким ніколи не розлучався. Старий розчулено обнял сына. «Вот если бы ты еще нашел себе жену», — додал нечутно, — «я старый, а ты совсем одинокий». «У меня есть партия, отец. Я отдаю ей все свои силы», — патетично сказав Рево. «Спокойной ночи, папа». «Спокойной ночи, сынок». Рево знову сів до столу і докінчив речення, яке обірвав батько. Підступні вороги нашої недалекої радянської історії фальсифікують події, обріхують радянську владу, яка нібито робила штучний голод, спрямований на геноцид української нації. Вони стверджують, що більшовики виморили голодом мільйони. Виводив рядок за рядком і почував справжню втіху. Обережно прочинив двері до батькової кімнати, той лежав при світлі і дивився в споночіле вікно. «Извини, папа, я от пішу передовую статтю. Говорю о так называемом голоде 32-33 годов. Ты что-нибудь можешь об этом сказать? Никакого голода не было. Не верь. Старий безродний відкинув брудну сіру ковдру і сів. Это все вранье, дабы очернить наш строй. Темні очі враз спалахнули, Густі чорні брови зійшлися докупи. Нас кормили в детдоме, скромно, но кормили. А вот националисты сейчас нам сделают голод. Вот это точно. А тогда не было. Спасибо, папа. Рево вийшов. Скінчив, коли сягнуло за північ. Йому приснився дивний сон. Мов би спустився зі стелі двоголовий орел і став клювати його. Чув гучні удари обох його дзьобів об власні гроди, бачив бризки крові. Його кинуло в холодний під, Важко постогнував у вісні, а двоголовий усе клював і клював, поки не добрався до серця вирвав рево із того кошмару батьків сухий кашель. Старий незмінно прокидався в досвіта, так як це робили усі його предки. Рево перевів подих, почув мирне покашлювання і зрадів. Він любив батька. Від нього успадкував непохитну віру в комунізм. Батько надихав його і нині на боротьбу. Треба все зробити, щоб у Верховній Раді наступного скликання були в основному їхні люди, щоб усі рішення і постанови приймали так, як того вимагає стратегічний курс рідної партії. У двобої Святненко Ляшок має перемогти останній. Цей неотесаний, хамуватий обкомівець, відданий комуніст. І це головне. Пліткують, що він привласнив собі великі суми тієї державної фірми, яку очолює. Але Рево не вірив у те. Не схожий ляшок на новоявленого бізнесмена. Може, робить якісь антидержавні операції виконуючи накази відповідно до стратегії і тактики. У це вірив охоче. Хіба б так воював ляшок за відновлення Союзу, коли б привласнив стільки капіталу, як про те подейкують? Рево часто уявляв той день, коли вони все повернуть назад коли колесо історії, що зробило різкий стрибок на узбіччя, їхніми зусиллями знову повернеться в свою колію і зробить кілька обертів назад. Аж хмільнів од надміру почуттів. Вчувалися звуки гімну Радянського Союзу, що лються сприймача, вигуки слава КПРС бачив щасливі лиця ветеранів, сльози в їхніх очах, бачив червоні стяги на будинках, колони крокуючих по хрещатику. І бачив Рево себе і своїх побратимів по партії на трибуні, а до них ідуть піонери в червоних галстуках і вручають червоні гвоздики чув мажорні звуки оркестрів, патріотичні пісні, радісні вигуки. Він розчулився до сліз. Уява вела його й далі, але обірвав ті солодкі видіння батько. Голосно сякнувся над умивальником і закашлявся. Рево встав, приготував сніданок, зібрався, попрощався з батьком і вийшов з під'їзду. Мерседес підкотив, не запізнившись ні на мить. Відкинувшись на передньому сидінні, сидів лерик. Рево потис йому руку і вмостився на задньому сидінні. Салон машини був просторий і розкішний. Ляшок чекав їх коло під'їзду свого будинку сірий плащ, капелюх надавали його зовнішності, навіть певної елегантності. Але варто було Ляшкові заговорити, як те враження зникало. Він вмостився поруч рево, потис обом руки і сказав Товариші вже ждуть нас. Сказали, що все готово, тільки приїжджай. Жми, Ванька. Немолодий шофер кивнув головою і повернув на шумну трасу. Перехожі оглядалися на новий срібно-бузковий мерседес, і те викликало у всіх втіху, навіть гордість. Міліціонер підняв жезл і показав, щоб машина зупинилася. Але Ляшок скомандував Дуй, Ванька, пішов він к такій матері будемо ми обращать внімання на всяке гімно. Жезло воно підняло. Я вже жду, коли ми їх чавитимемо, як колорадських жуків. Ляшок реготнув. Лерик лише похитав головою. Великий гачкуватий ніс вдоволено засопів. Ти до себе в село заскочиш? кинув, не одриваючи погляду від траси. Побачу, скривився Петро, пригадав сварку із батьком. Не хотів доглядати діда Данила. І досі стоїть перед очима дідова хатина, схожа на лігво зраненого звіра. Дід у тому лігві. З батьком проворгував увесь вік і досі почував вину перед тим, на кого був схожий.